السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى وسلم عليه الله وبعد الحمد لله tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala tunapokutana tena kuendelea kukumbushana e, mambo haya muhimu ya kiitikadi katika ibada hii muhimu ya as-siyam na leo tukumbushane ibada ya nane ambapo eh, ama masala ya nane katika masala haya muhimu ya kiitikadi katika ibada ya saum Sheikh asema al-imanu yazidu bit-ta'a ya imani huzidi kwa wema kwa kufanya ibada tofauti tofauti kwa kufata me, kwa kufanya mema tofauti tofauti na asema tuona dalili wazi katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan tuona kwa nafsi zetu na kwa ndugu zetu namna ambavyo watu wanajitahidi namna ambavyo watu wako imara na ibada zao wanafanya dua kwa wingi wako karibu na Allah subhanahu wa ta'ala Ibada hizi wanazozifanya zinafanya imani zao kuwa maradufu zaidi na hii inaonyesha ukweli wa kauli ya ahlu sunnati wal jamaa anna al-imana yazidu bit-ta'a ya kuwa siku zote imani ya mja huzidi huongezeka hukuwa maradufu kila anapofanya wema ndio maana Ramadhan Muislamu anapofunga basi ile funga yake ile saumu yake inampelekea yeye ku, kufanya ibada zingine muhimu zaidi inampelekea yeye kusoma Qur'an kuswali usiku kufanya dua kutoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na mengine mengi na hii ni dalili ya wazi ya kuwa imani ya mtu huzidi kwa kwa kufanya mema zaidi ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala atuambia kuwa thawabu ya wema ni wema asema walladhina ihtadaw zadahum huda na wale ambao wameongoka na kufata uongofu Allah subhanahu wa ta'ala huwazidishia uongofu kwa hivyo al-a'malu as-salihah mathaluha mathalu silsilatin min al-khair amali njema mfano wake ni mfano wa mfano wa msururu au mfano wa chain mfano wa chain ambayo yafuatana akhidhum ba'dha biriqabi ba'd yakuwa amali moja yavuta nyingine na yavuta nyingine na kila unapofanya mengi ndio unazidi kuhamasika kufanya mengi zaidi katika ibada walihadha انظر في هذا الشهر الفضيل بمعنى angalia katika mwezi huu mtukufu kaifa hiya a'malu alkhair aljazilati almutataliyati almutatabi'ah namna ambavyo amali njema amali njema amali bora zafuatana zafuatana saum kufunga swala kusimama usiku kusoma Qur'an kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala zaidi mpaka kumi kama hili watu wakahamasika kukaa itikaf na wengine kwenda umra wa halumma jarra fi ibadatin kathira na vivyo hivyo katika amali njema mbali mbali idhan hakuna shaka ya kuwa al-imanu yazidu bit imani yazidi kwa mtu kufanya wema kwa hivyo ijtahid fi ta'ati Allah subhanahu wa ta'ala litahqiq al tujibidishe katika kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala ili tuweze kuboresha imani yetu wal imanu huwa najatuk na imani yako ndiyo kufaulu kwako na katika amali njema ambayo tuweze kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala nayo katika mwezi huu wa Ramadhan ni amali ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam alitufunza na kutuambia ya kuwa ikiwa watarajia usiku wa Lailatul Qadr kithirisha kusema Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni e ya Allah wewe ni mwingi wa kusamehea wapenda kusamehea nisamehee kwa sababu unaposamehewa madhambi zako basi utafungukiwa kwa mambo yako yote na utarahisishiwa mambo yako yote kwa hivyo tumia jina hili la Allah jina la al-afu ili e, jina la afu ili tuweze kufanya tawassul nayo na kujikaribisha kwa Allah na tuwe wakweli katika kumwelekea Allah na Sheikh Saleh Sindi hafidhahullah ametoa tambihi ya kuwa kuna baadhi yetu huwa twakosea tuongeza katika alfadh dua mtu akasema Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni hali ya kuwa lafdhi ya hadithi iliyothibiti ni Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni kwa hivyo tushikamane na lafdhi ambayo imekuja katika hadith ingawa karim ni katika majina ya Allah katika majina ambayo yatumiwa Allah kuombwa lakini lafdhi ya dua hii ni afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni mwisho kabisa kama tunavyotarajia msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala ni vyema sisi kusameheana hasa katika nyakati hizi ambazo imani ziko juu nyoyo zimelainika <clears throat> basi tuweze kulainisha na kusafisha nyoyo zetu zaidi ili kuweza kuwasamehea waja wa Allah subhanahu wa ta'ala waljazaa'u min jinsi al'amal kama unavyofanya ndivyo utafanyiwa ndio maana tuambiwa irhamu turhamu warehemuni waja wa Allah nanyi mtarehemewa wasamehieni waghfiru yaghfirullahu lakum wasamehieni waja wa Allah nanyi mtasamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala siku zote huamiliana na mja wake kama vile mja wake anavyoamiliana naye kwa hivyo tuwafanyie wema waja wa Allah tuwakirimu waja wa Allah tuwasamehee waja wa Allah na Allah subhanahu wa ta'ala atatusamehea madhambi zetu kwa hivyo tuwe tayari kusameheana wasamehee jamaa zako wa karibu msamehee mke wako msamehee mume wako wasameh watoto wako wasamehee jamaa wa karibu wa familia jirani watu wanaofanya nao kazini yani Allah jikaribishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwasamehea waja wake na biidhnillah tabaraka wa ta'ala tutaweza kusamehea tutaweza kupata msamaha wa Allah misho asema moja katika salaf man طمع في مغفرة الله تبارك وتعالى فليغفر لعباد الله فإن الجزاء من جنس العمل yote ambaye ana hamu ya kupata msamaha wa Allah basi awasamehee waja wa Allah kwa sababu kama unavyofanya ndivyo utakavyofanywa tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala tupatie tawfik na tuwasema Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin